Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 14, 222 AD Ang kamatayan ni Pope Calixtus I. Sa kanyang pamumuno, pinaigting ang batas kaugnay sa sakramento ng kasal. Siya rin ang nagkaloob ng pagpapatawad sa kanyang mga nasasakupan na nagkasala sa kanilang kabiyak. Si Pope Calixtus I din ang nagtatag ng kilalang catacomb o libingan sa Via Appia kung saan 46 na Santo Papa at mahigit 200,000 martir ang nailibing doon. Pumanaw siya matapos pahirapan dahil sa pagsaksi sa kanyang pananampalataya kay Kristo at ihulog sa balon ng tubig. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.